Mbas të qëtyne ajeteve që i lexuem edhe haditheve të cilat insha Allahu Teala do t'i radhisim, do të kemi një një ligjëratë insha Allahu Teala për arsyet e mungesës së davetit, thirrjes në dinin Islam, mungesës së madhe që popullata jonë nuk e posedon, nuk e ka, do të shofim çka thotë Kur'ani famlart edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të jemi të gjithë aktivist në rrugën e Allahut xhallashanu. Pa marrë parasysh a je plak, a je i ri, a je zbardhu apo je shumë i ri. Prandaj inshallahu taala të gjithë këtë aktivitet me pas në dorë. Allahu xhalleshanuhu në ajetin kuranor urdhëron dhe thotë vë ma arsalnake ila rahmeten lil alemin. Dhe ty na të dërguam o Muhammed alejhi salatu ves selam mëshirë për mbarë njerëzimin, për gjithë botrat. Rahmeten lil alamin, për gjithë botrat. Pasi që pejgamberi është rahmeten lil alamin. Pejgamberi ka vdek alejhi salatu ves selam. Kush është ai që e përçon mesazhin e tij? Kush e predikon dinin e tij mas tij? Pejgamberi sallallahu alejhi wa sallam gjatë kohës tij, gjatë asaj periudhës njëzet e tre vjeçare në davet, ka arrit daveti deri në dyert e Misirit. Xheziratul Arabia apo Gadishulli Arabik i është dorëzue dhe i është nënshtrue fjalës La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ma çare s'ka pas. Kur ka fillue zgjansimi apo zgjersimi i pushtetit islam, drejtësisë islame nëpër botë, me ardhjen e Halifeve, Ebu Bekrit radijallahu ta'ala anhu, Umerit, Othmanit, Aliut radijallahu anhum xhemi'an, Allahi qoftë razi ndaj të gjithë atynve, edhe neve inshallahu ta'ala, prandej daveti, daveti, predikimi edhe kështu ka vazhdue. Ajo ka vazhdue, mirëpo, A ka kaplue tërë botën për atë kohë? Nuk e ka kaplue tërë botën. Prandej, duhet me i marrë ajetet Kur'anore edhe fjalët e Resulullahit sallallahu alejhi ue sellem, me i shikue, Kur'ani po thotë mshirë për mbarë botrat, a ka arritë gjithkund dini islam apo nuk ka arritë? A ka rrit në çdo familje apo në çdo fis apo në çdo shpi? Ka me arrit, po qe se nuk ka arrit. Ka me arrit, po qe se nuk ka arrit. Për arsye se, thot es-sadikul masduk, thot besniku i besushëm, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me hy ky din, ky islam me deshjen apo pa deshjen e zullumqarëve në çdo oborr dhe në çdo shtëpi, qofshin shkretin, qadra, qofshin në qytet shtëpia. Biizzi aziz au bidhulli dhelil. Ka me hy ky din gjithkund. Dhe se ky din ka me shkue ma zu i elie minha. Ka me arrit deri aty ku ma ka tregu Allahu xhelle xhelaluhu do të thotë çka? Në tërë botën na po kënaqna. Ah sa mirë, këtë feja islame ka me shku në krejt botë. Mirë, u morëm vesh u kënaqëm. Sa je ti hisetar për me e kallzue dinin? A je ti? A s'pe dush një hise, me pas një hise me nda një fli qetash, a dush një kallëp fli? Me nda një tepsi me mish të pjekun tash, a dush një copë mish një hise tënde? Po, edhe aty e dush. Me nda një copë tokë dikun një trull për shtëpi, pllaca për shtëpi, a dush një copë? Edhe aty po bile me mujt copën ma të madhe ti pe dush edhe në qoshe ku mujsh me ba dhe dyqane Hisen e davetit të predikimit a s'pe do një copë Po knaqesh vetë a ky din ka me ka me shku anë e kand botës Ka me shku a ky din Ti hisen tënde të predikimit, të kallzumës tënde, ku e ke? Me keqardhje po them, mirëpo ndoshta ti hise në predikim, përcjellje të dinit islam, ndoshta as te gruaja jote s'je tu e përcjell fenë. Po qysh? Po ndoshta kur të shkosh te shtëpia, as gruas nuk i thuash selam alejkum oj grua. Qat shqiptar i vërtetë ti. Pse? Thuash po i jepet edhe gruas selama si shqiptar qysh shqiptari mi dhënë gruas selam a ban në qëtë shkallë do të thotë kaq dobt ku ke hisen ti të predikimit mandej ta predikojsh këtë din ta kallzojsh këtë din islam ta përcjellish këtë din ke nderin Allahu ja zbardhoftë ftyrën një robit Cilit? Mo cilit haxhi? Që e ka marrë një fjalë po thot prej meje E ka bo për menq Edhe e ka predikue ashtu sikur që e ka dëgjue Do thot ti të marrish këti sa i predikimit Pejgamberi sallahu aleyhi wasallam Po ban Allahut thot Nadderallahu mraen Allahu ja zbardhoftë ftyrën Kuj, atij qe, semi'a maqaleten, e ka ndëgjuar një fjalë temën, fawa'aha kema semi'aha, edhe e ka bo përmendsh fort sikur që e ka ndëgjuar, edhe ja ka përcjell atij tjetrit, po pse? Rubba mubelagin, sepse ndoshta, Atij që ia ke qu ti është më i aftë se ti. Kanjëherë ndodh vllazni, kanjëherë, ha, shikoni çka. Kanjëherë ndodh kan në xhemat na xhelozia kah shkoni. Na 10 vjet stazh në xhami. 15 vjet stazh në xhami t'Hoxha Mazllumit në Prizren, mashallah. Çashtu çysh po thonë, 15 vjet. Ose dikush, ha ti ju t'Hoxha Mazllumit, si me i folë kësi fjalë, popullore e në këto fjalë. 15 vjetë që tu po falësh, 15 vjetë, ndoshta vjetë, ose ndoshta para 2 jave, ose para 5-6 mujve, ta ka bo Allahu nasib, kismet, me pas ti një kalup prej qasaj. Me ja kallxue ti ni dikujt ni diçka prej dinit islam. Ai tash osht aftësu shum, osht bo ma i aftë se ti, ty të ka hyp shejtani në qaf, hyp e si atij në qaf, ty thot, po unë pesëmbëdhjetë vjet kom stage, ku u bone ti me ditë ma shum se unë. E këtë xhelozia e mundon muslimanin. A më kuptuat? Xhelozia mos me të munue. Sepse ndoshta nuk ka shum stage në xhami dikush, Po ka të arritur shumë. Mani në mend vllazni. Dikush nuk ka shumë stazh në din. Kjo din i madhe është. Din Zotit, dinullah. Nuk është i përpiluar nga ne, nuk është fjalë e dietarëve. Nuk është autori i këtij dini, nuk është Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Por kjo është shpallje e vërtetë. I vjen inat, ajo di kur po vjen e hini, duan e ezanit po e dinë. Ajetel Kursin po e dinë, çat tesbih dovën. Amenerresulun po e dinë. Lutjet po i dinë. Rregullat e namazit i ka mësue mirë. Ati t'vjetrit 50 vjet kanë tu u fal, mirëpo s'e ka mësue. E kush ka faj? Normal, unë juve pleqve s'jau qes fajin, fajin e kemi na. Na fajin e kemi mas na, ju për arsye se nxënësi shumë duhet me kon rëndë për me e marr fajin, a mësuesi e ka fajin duhet me e mësue mirë mos me e lshue klas dytë pa e mësue mirë në klas të parë e ma dhjetë vjet dhjetë vjet klas të parë po, pse në dytën s'ban me dalë në dytën s'ka merit dy dysh s'un po e merr E tash ky, xhemati tonë kur ta shohësh dikush nuk të din qysh mu lidh në namaz. Nuk e ka mësu drejt po vjen kan hi xhemati jan lidh ai po kthehet prap se s'po din ku mu lidh. Aty faji është i jemi, mandej edhe i yti. Mandej edhe i xhematit i del dikush dikujt përpara ai ia qet dorën tipi i vjen inat çka ma qiti mor ky dorën këtu. Ku ka mësu ky? O, e shka mu kanë bo që ta dritë, kam një krushat. Ti e mësue, Me shllajf t'i në vend, pesëdhjetë vjet duhan po pish. A hala po pish duhan? Ha? Ishim para një dy javë disa vllazën prej Mitrovicës këtu, e para nja 10 ditëve unë shkova atje në mexhlis në Mitrovic, tha vallahi më ka bëj ilaç qaj dersi këtu që e ke majt, ha? Tha duhanin e kam lënë. Thash elhamdulillah, ka pas fjala vend. Ju si të kini do misafir që p'i shoh me duhan n'xhep, kush kini artë klienat e tjesë ka me duhan n'xhep. Pse kështu, çka janë këtu, çka? Kush nuk i lan dhamt t'ia blejmë brushën dhe kalladontin, m'i la dhamët. Ah, pse kështu? Qiky davet i dinit islam, predikim i dinit islam qiky është? Për çka? Me e pa muslimanin të kristalizuar. Haxhi Babën, kur ta shohim 70 vjet, hala po rruhet, po rjepet? I thanë, ja, mu rjep ti, mos ke dasht mjekër me pas. Pse? Edhe në pleqni mu rjep me rjep lëkurën? Ja s'ban rjepu rjepu shtatëdhjetë vjet mu rjep pra aj çka ban kështu s'ban e e po ndër me ndryshojn ky dini islam është po kush i ka fajet ti qe qashtu i ka fajet qaj hoxh ti ku je fal për një hoxh po thot ni koleg jemi pe qesim ka'i cigare bashk pe dhezim me xhematlit mashallah mashallah hoxha po pi duhan me xhematlit bashk Ani qysh bëhet kështu Asht pejgamber i fundit në ketë jetë, s'ka pejgamber tjerë, sepse për qeto katër ditëve në javë nuk ka në gazeta tona në shqipe, sa edhe Gjon Pali i dytë në gazetë po shkruan asht si Jezu Krishti, si Davidi, si Muhamedi. Ja kjo asht me i bo trillime popullatës. Si tash, sikur qiky që ka vdek tash, që është kon ky pejgamber atëherë dhe ata krejt para këtij janë kon pejgamber. Domethënë pejgamberllëki s'u nalka. Logjikoni gjanat ju xhemati i Nimallës. Logjikoni mirë, ha shtini n' krye gishtin kështu. Si të është pejgamber Gjon Pali ky që vdiq, duhet me kon tash qetri kardinal që janë deri me 18 kanë me zgjedh qetrin, domethënë njerëzt po e zgjedhkan pejgamberin. Domethonë njerëz po zgjatë kanë pejgamber, a? A, djenë laj me kese në dy miten ka pas me u dhonë derexhe gjënë pali. Domethonë prej pejgamberllëkit po dhonka derexhe, a? Jo, shikoni gjërat, juve po ju thom xhematit. Mos mësoni veç me ngu hoxhën me u knaqë. S'ju knaqë, a jo, na s'kemi ardhë këtu me u knaqë. Ambienti i msheltë, i mbyllur, i nxehtë, s'na s'po kënaq na. Ja, ja, na po dojmë me ndryshue situatën e juj. Qeky dini i juj është. In uridu illa l'islaha ma stëtaat. Unë po du, po thotë, Shuajbi alejhi salatu wa salam Allahu xhalla xhelaluhu në gjuhën e Shuajbit në Kur'an ka folë dhe ka thonë, In uridu ila al-islaha ma stata'tu, unë po dua me bë islah, përmirësim sa të mundi. Ti a po mundohesh me bë përmirësim sa të mundish? Po valla, bafçën e kom pastrua e kom qitë në sokak bërlogin. Mirë, ke bo ni përmirësim edhe ti. A ke marrë një traktor me bërlog prej sokakit me çu ku përëndin? Ja valla qata s'e kom borxh se e ka për borxh Gracka Çistoqa. E çka je Gracka Çistoqa që ti s'ja japish tre orë n'mujit. Qysh ti? Pejgamberi sallallahu alejhi wa sallam po thot imatatul adha anit tariq sadaka. Gracka Çistoqa thash higjenës mos harroni. Mirë po e kem mësua na për, për, për, përpara, në tekstet e vjetra. Me, me hek prej rrugës një, një bërlok, Me hek prej rrugës ni bërllog është sadak e me qit në rrugë ni bërllog shka është? Vlog. E po diçka është. Diçka është, duhet me shikua shka është. Prandej mos të jetojmë pa dije, me jetu me vetëdije. Edhe me jetua të ndërgjegjshëm, jo për me pralla me iluzione. Jo me pralla, po e pyetim një ditë pastruesin para tri katër ditëve, çka u bë me këtë grevën e juaj, tha pesë euro na i kanë hip rrogën, e paskan knaq. Pesë euro. Prandaj unë gjithë po ju them juve apeloj, hakin jipni njerëzimit. Po ta hjekin bërlogin 3 euro në mujit, 10 cent 24 orë, N'dash qiti pampersat flliqta n'dash kuqe n'dash bardha ai po t'i mledh tyje qi ty të vjen marre me i çua deri te bërllogët pampersat e evladve tu a ti për dhjetë cent s'pi ja japish a edhe po thuash unë musliman na në islam s'e kemi kështu s'ka marre hiç unë vetë i heki bërllogët hiç s'ka marre unë vetë i pastroj Vetëdijen dojmë ta ndryshojmë, i shohim na këtu, xhemati jonë, kryn nevojën në kamë edhe ujë s'i qesin. Pse kështu po veprosh, s'bon kurgjo. Masi s'bone kurgjo, çka hine n'atë zyre të vogël? Veç me hi, me pa dekorimin mrenda edhe me dal, a? Islam, muslim, muslim a di çka është, kristal. Muslim do të thotë kristal. Mbrenda dhe jashtë. Jo vetëm barazeria, a? E mendë kur, se mrendë kur bohesh i mirë i pastër, edhe jashtja dekorohet që shohë stricet. Që kjo dini jonë. Prandej, Resulullahi sallallahu aleyhi vësallam, na ka urdhnue, na ka urdhnue, me ia dhonë hakin punëtorit para se me iu terë djersa ballit. Një dikush po qeshet unë tha që më pasi po pagurrin. Ose unë që gjashtë vjetë e vjedhi. Gjashtë vjetë e vjedhi rrymën. Ja bënsh çajin, djallë gjashtë me bojler të ujit vjedhun. Allahu Ekber, estakfirullah, estakfirullah, alhamdulillahi, rabil alemin. A po bëhet kabul, po sa duesh. Pse s'po ki qejf edhe me e pas hisen tonde në bartjen e përgjegjësisë të dinit islam? Mandej kemi nderin na ta barim këtë përgjegjësi. A e dini pse kemi nderin? Sepse po i hinsh në ortakllëk, po i hinsh në në në rolin e profetnisë. Wa amila salihan wa qala innani min al muslimin. Çka domethonë? E a ka kush ma fjalë të mirë që ka se sa ai i cili thrret në rrugë të Allahut? Janë rrugë të coptimeve, janë rrugë të partive, të cilat sot janë në sërsion. Se partitë janë sot, si të hiqen antarët, hiqet partia, a pe dini këto ju? A po e dini ju që do ajo? Partia komuniste u konë ma e forta në Jugosllavi? E ballistëve u konë e vogël. Ama komunistëve u konë çka? 183.000 antarë, si i ka pas vetëm Kosova, 183.000 libreza t'kuqe. 183.000. Asnjë parti politike sot që ka 200.000 200 antarë s'ka në këtë. Ma e forta, ku është sot ajo parti? Ha? Më po ku shkoj? Prandej, ky din nuk thrret në participim, në coptim, në grupacione. Ky din thrret që të adhurohet prej njerëzimit, mbarë njerëzimit pa marrë parasysh gjuha, ngjyra, vritet prej vetë qeverisë, shtetit, nuk thret në haje të rishfetit, të korrupcionit, të hajnisë, hajnit i këputet dora, të drogës, ekzekutohet i këputet koka, alkoholiqarit, e han dajakin publikisht para masës, Zinaqarit të martuam ekzekutohet me gurë deri në vdekje, nuk lejon lavirteri, nuk lejon ky din që tan çka sot nëpër Kosovë po e zhvillon një numër i popullatës tonë edhe po thojnë tash tregtia me njerëz ma fitim se sa me drogë. Me barë të tjetë e ka Prostitutka Me qitë në tonë, me qitë këtonë E m'u bo Kosova I, i 99% musliman M'u bo qendër e tregtimit me prostitucione Vëllaj këtij popull nuk i ka hije Krejt që të smuje, që të smuje vlazni Në fund kësaj po ju tham juve dhe vetit Çka ka këtu pra? është mungesa e predikimit, mungesa e thirrjes në din, mungesa e lodhjes për din. Prandej, të gjithëve po ju tham, të gjithëve, pa përjashtim, qoftë që ka ardhur fi sebilil-lah, Qoftë që ka ardhë për kureshtje veç me ndi çka jam tu thonë. Krejtëve po ju tham. Allahu na udhëzoftë në rrugë të mbarë. Amin. Çka? Ta udhëheqim popullin, se Allahu ka dashtë që na jemi sot musliman, ta udhëheqim popullin, ta predikojmë dinin e Allahut e të vjen populli në rrugë të Allahut xhelle xhelaluhu. Jo në rrugë të partive politike, se parti politike ma e madhja ke partia komuniste. Sot nuk është. E batili, e padrejta, ka shku, Inna al-batile kane zehuka, zaten batili, e pavërteta, s'meriton të ekzistojë. Që kjo është dini jonë. Andej, a nuk po do me marrë një hise me dhonë kontributin tand te kiqa? Nuk po do një copë, një, ku, një kuti fli me marrë prej qësaj tepsije të madhe? S'po do një copë mish me marrë prej kësaj hise? Jo, këto tjerat po i dua. Po qët përgjegjësi, bre hoxhë, s'po ma kon fort. Kjo është dini juj, velhamdulillah. Ne nuk jemi pishmanit që jemi musliman, po më duket. Mirëpo, po na mungon, po na mungon hisja. Sa po dush ti me marrë prej dinit islam, e kemi një bina të madhe, e kemi një ndërtesë të madhe, e kemi secili me marrë ka një blok, e me çu n' një vend, hiç s'po dush ti me bajtë, as një copë. Ja, valla, po du durt në xhepa, qështu qysh kam ardhë, po du me shku. E jo në këtë din, sa është kështë. Ky din ka ardh këtu me marr qetu edhe me shkue me e çue tjetërkund me mjell. Qe ky dini ju është qetu. E na hoxhallarët, na ndoshta jena mësue valla xhemati po na ngon. Vallahi unë po ju thom drejtën, a din, nuk jau boj qejfin as vetit inshalla as juve, nuk po jau boj qejfin. Ja xhemati po na ngon, u morrën vesh. Edhe xhemati po thojn au ders na knaqi au ders na knaqi më kallxo çka kemi bo ders e ders un qe 16 vjet qetu i thej dhamët çka kemi bo më kallxo çka kemi zhvillue më trego mos jemi sjell 16 vjet qeshtu në vend shlajfit deri të na digjet edhe lamella në vend se digjet ajo dikur e çka u bo në fund Valla kurgjo s'e qitëm n'dritë, a vdekja po vjen, ditët po sosen, po ditët po mbarojnë, E s'ban na me thonë vallaj xhemati po ngon ose xhemati me thonë vallaj hoxha na knaqi. Jo, jo. Të arriturat tona, prandaj du t'ju thom të gjithëve, duhet të jemi aktivistë. T'i përvjelimi, aktivistë. Çka të na duhet na jemi gati. Ose aktivist për me edukue vetin dhe shoqërin. Mos me met, s'osht hoxha këtu s'po di kërkush me fol kurgjo. S'osht hoxha këtu s'po din kërkush me i fal xhematit. S'osht hoxha këtu ka met pa u fal filan i dekni. Xhenazja, po mos me ditë me fal. S'është hoxha këtu, s'un gjendet një hytbe kërkush me majtë 5 minuta qaty. Një parathanje me Elhamdulillah me Salavat, me dua edhe me zbrit teposhtë. Kryesore, na mos të bëhemi kështu si vorba si kapaki, po na të hecim, secili ta marrim hisën tonë insha Allahu Teala, sepse kemi nderin të predikojmë dinin e Allahut xhelle xhelaluhu, t'i konkurojmë pejgamberëve të Allahut t'ju konkurojmë pejgamberëve të Allahut në predikimin e dinit islam për arsye se o borxhi jonë Ueltekun le të jetë prej jush po thot Ueltekun patjetër Ueltekun minkum prej juve le të jetë dikush i cili thret në rrugë të Zotit urdhnon ka e mira e i ndalon nga e keqja të tjerit e lusim Allahun xhelleshanuhu me na forcue me këtë hise ja rabbi